Koute byen! Yon mirak. Jodi a, nou pral bay ou istwa yon gran nèg nan lavil la ki te konn jwe bòlèt anpil. Se konsa, yon jou yo pote yon boul bòlèt ba li. Yo tèlman si se yon bon boul, yo di l li mèt jwe l san revè. Li rale 2 mil dola nan kès magazen li a, li jwe boul la san revè, epi li chita ap tann tiraj. Lè lotri tire, 52 soti premye lo. Men dezyèm ak twazyèm lo a poko bay. Misye te jwe 25 sèlman. Li pa konn sa pou l fè. Li kouri al lapriyè legliz Sen Jozèf pou l wè si Sen Jozèf a fè yon bagay pou li. Li di, O, Sendye o papa m, ou wè lajan an pa pou mwen, se kòb timoun yo. Kijan w pou m okipe yo si m pèdi l? E premye pitit gason m nan k ap etidye nan peyi blan, sa m ap voye ba li? Tanpri Sen Jozèf, al fon ti pale ak Pè Letènèl pou li ka fè yon mirak. Menm si se dezyèm oswa twazyèm lo m genyen, ma sove lajan magazen an. M ap chita la pou m fè yon siy. Etan l ap tann Sen Jozèf fè l siy mirak ap fèt, gen yon pè de famiy Brizirye, ki vin ajenou bò kote l pou lapriyè. Li gen twa jou depi l pa manje ak sèt timoun li yo. Li vin fè Sen Jozèf yon ti demann. Alò, gran nèg la, ki pa vle misye entèwonp li nan konvèsasyon l ak Sent Jo, foure men l nan pòch li. Li pran grenn biyè di dola ki te rete li a, li bay tonton an, epi li di. Gade non monchè, pran sa, epi soti, paske w ap kontrarye m ak Sendio. Se yon biznis 2000 dola m ap chèche regle avè l.